En toe die vijfde engel blaas, sien ek een ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekomen uit die put soos rook van een groot oond, en die zon en die lucht is dier die rook van die put verduister. En uit die rook het daar springkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het en aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mensen wat die ziel van God niet op hulle voorhoofde het nie. En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vijf maanden lang gepeinig zou word, en hulle pijniging was soos die pijniging van een skerpioen wanneer hy een mens steek. En in die dag zal die mensen die dood soek en dit nie vind nie, en hulle sal verlang om te sterven. En die dood sal vir hulle wegvlug. In die voorkomst van die springkane was soos die van perde wat voor die oorlog toegeris is, en op hulle koppe was iets soos kroone wat net soos goud gelijk het, en hulle gezichten was soos die gezichten van mensen. En hulle het hare gehad soos vrouwenhare, en hulle tanden was soos die van leeuws. En hulle het borsharnasse gehad soos van eister, en die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strijdwaans met perde wat opruk na die oorlog en hulle het sterte gehad soos die van skerpioene, en daar was anders in hulle sterte, en hulle mag was om die mensen vijf maanden lang skade aan te doen. En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond, zijn naam in Hebrews is Abdon, en in Grieks het hy die naam van Apollyon. Die een weer het voorbij gegaan, hierna kom daar nog twee weer. En die zesde engel het geblaas, en ek het de stem gehoor uit die vier hoorings van die gouden altaar wat voor God is, en hy het van die zesde engel met die basijn gesê, maak die vier engelen los wat gebind is bij die groot rivier, die Eefraat. Toen is die vier engelen losgemaak wat gereed gehou was voor die hier en dag en maand en jaar, om een derde van die mensen dood te maak. En die getal van die leers van perlerijters was 2 maal 10.000 maal 10.000, en ek het hulle getal gehoor. En so het ek in hierdie gezicht die perde gezien en die wat op hulle sit, met vier rooie en blauw en swalgeel borfarnasse. En die koppe van die perde was soos koppe, en uit hulle bekke het vier en rook en swal uitgegaan. Dier hierdie drie blauwe is het derde van die mensen gedood, dier die vier en dier die rook en dier die swal wat uit hulle bekke uitgegaan het, want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte, want hulle sterte is soos slange en het koppe en daarmee rig hulle skade aan. En die oorige mense wat dier hierdie plan nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werken van hulle hande, om die duivels te aanbid, of die afgeure van goud en zilver en koper en klip en hout wat niet kan zien of hoor of loop nie. En hulle het al nie bekeer van al moorde en al toverij en al hoerierij en al diefstallen nie.